Surenin muhtevası göz önüne alınırsa Mekke'de indiğini söyleyenlerin görüşü biraz daha ağırlık kazanır. Surenin 10. ayetinde gök gürültüsü manasına gelen Erraat kelimesi zikredildiği için sureye bu ad verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Bunların her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip ayetleri açıklamaktadır. Arşa istiva hakkında bilgi için Araf suresi 54. ayete bakınız. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسر تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأولاد modern ilmin bir keşfi olan bitkilerdeki dölleme olayını haber veren bu ayet, Kur'an'ın mucize olduğunun açık delillerinden biridir. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Aynı topraktan ve aynı sudan beslenen bitkilerin birbirinin tadı birbirinden çok farklı olan meyveler vermesi Allah'ın varlığının ve kudretinin en çok en açık derinlerindendir. Resulüm kafirlerin seni yalanlamalarına şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız demeleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında tasmalar bulunanlardır ve onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا çabuk istiyorlar. Halbuki onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip geçmiştir. Doğrusu insanlar kötülük ettikleri halde Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı daha çok şiddetlidir.'' Mekke müşrikleri dediler ki ey Allah eğer bu Kur'an senden gelen bir hak ise hemen üstümüze gökten bir taş yağdır. Yahut da bize başka acıklı bir azap getir. İşte ayette buna işaret edilerek senden iyilikten önce kötülüğü çabucak istiyorlar denilmektedir. Esasen onlar gerçekte azap istemiyor. Aksine bu sözleriyle ilahi azaba inanmadıklarını gösteriyor. Peygamberin tehditleriyle alay ediyorlardı. Kafirler diyorlar ki ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya halbuki sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır. Müşrikler bilmiyorlardı ki Allah izin vermedikçe hiçbir peygamber mucize gösteremez. Ayette de ifade buyurulduğu üzere esasen peygamberlerin görevi insanları ikaz etmek, yanlışlardan, sapıklıklardan ve haksızlıklardan da sakındırmaktır. Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerinde neyi eksik, neyi ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçü iledir. O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, yücedir. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو gizleyenle onu açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen onun ilminde eşittir. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler, melekler vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. Sözü gizleyenle onu açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen onun ilminde eşittir. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler, melekler vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunan Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi artık onun için geri çevirilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصت كفيه إلا كباصد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Her insanın önünde ve arkasında koruyucu ve yazıcı melekler vardır. Bunlar insanı korudukları gibi amellerini de yazarlar. Ayette işaret edilen bir diğer husus da şudur. Allah bir millete başkalarına nazaran bazı üstünlükler ve bazı nimetler verdiğinde o millet şımarır ve ahlakını bozar da o nimetle liyakatini kaybederse Allah nimeti onların elinden alır. Millet kendi üstün meziyetlerini bozmadığı müddetçe Allah verdiği nimeti onların elinden almaz. O size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de onun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar Allah hakkında mücadele edip dururken o yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar ve o azabı pek şiddetli olandır. El açıp yalvarmaya layık olan ancak O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidirler. Halbuki suyu ağzına götürmedikçe su onun ağzına girecek değildir. Kafirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار göklerde ve yerlerde bulunan onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Resulüm de ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. O halde de de ki onu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz? De ki, körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlıklar eşit olur mu hiç?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 Bu sel üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü süs veya diğer eşya yapmak isteyenler ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misallar verir. Allah Teala önceki ayette insanları gören kimseye hakkı aydınlığa inanmayanları kör kimseye batılı da karanlıklara benzetti. Bu ayette ise bir başka teşbih yaptı. Şöyle ki, hak ve hak ehli gökten inen yağmura batıl ve batıl ehli de su yüzündeki köpüğe benzetilmiştir. Nasıl ki yağmur yağdığında derelerden sular akar, insanlar ondan çeşitli şekilde faydalanırlar. Kurumuş topraklar hayat bulur ve toprak katmanlarında birikerek gözeler halinde fışkırır. Ondan da insanlar faydalanırlarsa işte hak ve hak ehli de bunun gibi faydalıdır. Hak geldiğinde ölmüş kalpler dirilir. Pörsümüş vicdanlar merhametli olma özelliğini kazanır iman neticesinde sayılmayacak kadar faydalar meydana gelir. Batıl ise selin yüzündeki köpüğe benzetilmiştir. O köpük çabuk kaybolup gider, hiçbir şeye de fayda sağlamaz. Ayrıca inananlar süs veya başka eşyalar yapmak için ateşte eritilen altın, gümüş, bakır ve benzeri madenlere benzetilmiştir ki bunlar gerçekten faydalı şeylerdir. Bu madenler eritildiği zaman meydana gelen artıklar vardır ki bunlar bir değer taşımaz. İşte batıl ve batıl ehli de bunlara benzetilmiştir. İşte Rablerinin emrine uyanlar için en güzel mükafat vardır. Ona uymayanlara gelince eğer yeryüzünde onların tümü ile bunun yanında bir misli daha kendilerinin olsa kurtulmak için onu mutlaka feda ederler. İşte onlar var ya hesabın en kötüsü onlaradır. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır. أَفَمَنْ يَعْلَمُ Orada babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Selamun aleyküm Oh. Kafir olanlar diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirseydi ya, de ki, kuşkusuz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de hidayete erdirir. Bunlar iman edenler ve bölümleri Allah'ın zikriyle, şükriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أوحينا إليك ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين كفروا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد mutlu. Varılacak güzel yurtta onların yurdudur. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimiz onlara okuyasın. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Sadece ona tevekkül ettim ve dönüş sadece onadır. Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut da onunla ölüler konuşturulsaydı o kitap yine bu Kur'an olacaktı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hala bilmediler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi.'' Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenlere yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek veya o bela evlerinin yakınına inecek. Allah vaadinden asla dönmez. Rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke kafirlerine İslam'ı anlattığı bir gün müşriklerden Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi adında birisi dedi ki Mekke'nin şu iki dağı bizi çok sıkıyor. Bunları buradan kaldır da yerimiz genişlesin. O dağların arasından ırmaklar akıt. Ziraata elverişli yerler aç. Atalarımızdan ölmüş olan falan ve falan sahasları dirit de söylediklerin söyleri, sözleri doğrulasın. İşte bunun üzerine yukarıdaki ayet indi ve onlara bildirildi ki peygamber göndermek ve Kur'an indirmekten maksat bu sizin dedikleriniz değildir.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 Sonra da onları yakaladım. Görseydin ki azabım nasılmış. Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden hiç böyle yapmayan gibi olur mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onlara ad verin. Onlar necidir? Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilmeyeceğiniz bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut da boş laf mı ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldu. Allah kimi sapıttırırsa artık onu doğru yola itecek yoktur. Dünya hayatında onlara sadece bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha şiddetlidir. Onları Allah'tan, onun azabından koruyacak kimse de yoktur. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك أقبى الذين اتقوا وأقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özelliği şudur. Onun zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu kötülüklerden sakınanların mutlu sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilene Kur'an'a sevinirler. Fakat senin aleyhinde birleşen gruplardan onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Ve böylece biz onu Arapça bir hüküm, hikmetli bir söz olarak indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan, işte o zaman Allah tarafından senin ne bir dostun ne de koruyucun vardır.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 Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkanı yoktur. Her müddetin yazıldığı bir kitap vardır. Her vakit ve müddetin Allah katında ayrı ayrı bir yazısı, hikmet gereği verilmiş özel bir hükmü vardır. Bu müddet içerisinde kurtuluşa ermek veya azaba müstahak olmak için insanlara mühlet ve müsaade verilmiştir. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. Allah Teala kaldırmak istediği dini bir hükmü kaldırır, dilediği başka bir hükmü onun yerine koyar veya indirmiş olduğu hükümleri olduğu gibi ipka eder. Kainatta bir takım şeyleri yok ederken bazılarını da olduğu gibi bırakır. Netice itibariyle her şey onun elindedir. O daima dilediğini yapma gücüne sahiptir. Biz onlara vaat ettiğimizin azabın bir kısmını sana göstersek de veya ondan önce seni öldürsek de sana ancak Allah'ın emirlerini tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir. Bizim yeryüzüne gelip onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediği gibi hükmeder. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve o hesabı çabuk görendir. Ayette zikredilen yerin uçlarının eksilmesi olayını önceki müfessirler mecazi manayı nazarı itibare alarak kafirlerin memleketlerinin fethi ile onların topraklarının azalması, Müslümanların ise çoğalması şeklinde yorumlamışlardır. Ancak ayetin hakiki manası göz önüne alırsak, yerin uçlarından eksiltilmesi, erevizyon dediğimiz toprağın yağmur ve sel ve rüzgar gibi tabi güçlerin etkisiyle yerinden kayması, dağların ve tepelerin aşınması şeklinde yorumlanabilir. Yer küresinde meydana gelen olaylar neticesinde kürenin hacminin noksanlanması şeklinde de yorumlanabilir. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Onlardan öncekiler de peygamberlerine tuzak kurmuşlardı. Halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Çünkü o herkesin ne kazanacağını bilir. Bu yurdun dünyanın sonunun kimin olduğunu yakında kafirler bileceklerdir. Kafir olanlar sen Resul olarak gönderilmiş bir kimse değilsin dediler. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi olan peygamber yeter.